wangsul wengersanipun kakang rodo panteng wareng di kakang rodo keong adi guru manggil minto kakang rodo ngajeng paduka ulun aturi sakit prasot jumitikanipun punapi sebabipun dinten puniki kakang rodo malik tinggal ulun timbali kok dados ngendikanipun banteng maring kalian keyong merkencong marut oyong ya ha! keladuk bila penapi tumrap tanggaping pingsa semito adi prameti yekti bila kirang nggih istonipun puniki ku matur banteng maring kalian keyong meniko menggasaking pangalasipun kang roko sambul matur loros awit tembung banteng meniko ingkang wonten wono waring meniko alit banteng alit meniko sapi ing roko sambul matur penapi keyong meniko ing wonton mertopodo dimulung wonton balumbang ing wonton padarata meniko dipulis batakan kul ateges ke roko sambul matur kulo utawi penapi loh dulu ya ulun gagas kok werni-werni ngitikari pun kakang rodo wajeng mangsutipun merkencong lalu doyong puniko menapi tembung perkencang malu doyong puniki ngendikan pun nadi kalian kang rokok bu sakit leres kati dini waru doyong kati tio yang sak nyata pun pundi wonten lebih waru bener buya wenten milo ngendikan pun nadi kalian kang rokok kados waru doyong lalu dulu ya lajeng tembung lo dulu menikah pun ana-ana wae. Lu dulu menika yen cara para yang-yang para jawata estanipun gumul. Lu lu lu. Lajeng diunkerpaken lu dulu. Anen. Dicatet tidak lali. Imenawi yo Lah rak ngaten sisan le mulang. Yo menika gemujeng yen cara para putra-putra ingkang nim-niman Ha ha. tinggal ingin rokok menikah sambung ragi ompong ya hok kan tapi ulo natri meristani diwo ingin ngompong bedoro marto yang gemujeng lah ya hok kan mengatakan kakan